بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتوتا ملايكاتي أمنون أفكيستي أمتو كيسا تقفان شبها يوكاني لارا ورّي ربتي كفري ورّي مشركتوتا ملايكان جدن إسان را دبمسي سودا مشركتوتا مال جدنين ملايكان درب durba rabbiitii jedhan rabbiin ol ارى وايكنا قل قل qulqulleessee waan isaan jedhan itti barreessinee guyyaa qiyaamaa irratti gaafannaa jedha warra mushriktoota san akkasuma malaayikaatti amanuun sadarkaa isaan qabanittillee amanuun sadarkaa isaan qaban dhugu oomsuu of keessatti ammata gaafiin asirratti kaatu rabbiin kenna yeroo hedduu mikaa'ilii fi jibriiliin qur'aana keessatti walitti qaba jibriilii fi mikaa'iliin bakka tokkotti haasawa jechuu yeroo hedduu sababni isaa maali yoo ka jedhan taate sababni isaa waa lama keessaa hubatuu qabna tokkoffaan yahudaan jibriiliin aduwwii taati miikaa'iliin illee aduwwii taati gaafa nabiin kenna islaamummaatti yaaman akkana jedhan nuti silaanii islaamoynaa laakiin malaayikaa lamaa kanuun aduwwii tahantuyyuu sitti dhufaa jedhanin jechuudha. Akkasuma Jibriil wanni inni dhufuun waan jiruun amantii jiruun diinaa ittiin argamtuun namatti dhufa suni wahyiidha wahyii fidee namatti dhufa waan jiruun akhiraa ittiin namaa argamtu. Mikaa'il ammoo sababa jiruu duniyaatiin waan namaa ta'uu namatti dhufaa. roobaan dhufa jechuudha miikaa'ilii kana rabbiin quraana keessatti yeroo takka dubbatee malaayikaatti amanuun bakka lamatti qoodamaa tokko waliigalaa jedhamaa kalammataa addaan babaasanii itti amanuu jedhama waliigala wayta jennu malaayikaan dhima jiran hundi isaaniituyyuu malaayika wanni jedhamaa ni jira jennee itti amanuudha addaan babaafne ammoo ragaan qabatamaa kanutti dhufe maqaa tahee waa'ee isaanii itti amanuu jechuudha. Malaayikaatti amanuun faayidaa maalii qaba yoo nuun jedhan tokkoffaa rabbiin olaane gabroota isaa irratti akka itti tola oole malaayikaa hagana gagayan kana akka isaan ilma namaa tiisan godhe rabbiin keenya. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ملائكان درادوب نما ديمني نما إيغان أكنما قرين وراني yoo adarri rabbii bartanii eh, itti dhufe malee akka waan inni nyaatu lafeen kokkeetti hin tarre akka firiin boqqolloo kan inni yoo qortoo nyaatu funyaan keessa hin tarre wantoota akkanaa kanneen malaayikaatuuyyuu isa tiisa jechuu hin agarre ati hummaan nyaata kee keessa yoo afaan dhufte dhagaa tahee lafee tahee akka itti daftee sin hin qabdu waa'ee san qaruutuma keetiin odoon ta'in malaayikaatuuyyuu si eegaatiin hin jira jechuudha. ور تفسير ما جلن يحفظونه من أمر الله يجوبنا أجج ربيت نمتي سني يجود أدر ربي رنمتي سني وأن سني أجي نمتي سني سان أمر لما تا ربي نلان قبروت في بني آدم كانت تي عناية عنايا تي أده راف وأن سلا كوني كان كيست أومهند أكن من عباده adda bahee cibaadaaf qophaahuuf jecha isaa laaffise jechuudha. Sadaffaan uumaan rabbi kennaa haga isiin geettu. Tooxida ruubiyyaa of keessatti ammata kun gartee malaayikaa naga gagahu kana uumuun. Afaraffaan maasiyaarraa of qabuun barbaachisaa akka ta'e maaliif jennaan yoo ati maasiyaa dhiisuu diddee rabbiin ol aanee sirratti barreessaa malaayikaa khayrii barreessituu fi kaa hamtu barreessitullee si bira kaahee jira jechaa yoo maasiyaarraa of tiiksita jechuudha. waan rabbiin dallansiisu hin dalaydu maa yalfidu min qawlin illaa ladayhi raqiibun catiid waan ati haasaytuuf waan ati dalaydu hunda sitti barreessan jechuu raqiibiif catiidka jedhamu si bira jira shanaffaan malaayikaan hujiin isaanii ka isaan hojjatan suni jaalatamaa tahu jahaffaan mushriktoota warra malaayikaa arrabsu irratti raddii godhu torbaffaan namni muslimaa tokko dalagaa ofiif guddisuu dhabee tuffatuu jechuu maaliif jennaan malaayikaan hagana gagahanuu ibaadaa gurguddoo hojjetanii rabbiin malaayikaa san ibaadaa isaanii ittiin haajamu tiyya maal hayyaree jedhee namni muslimaa dalagaa ofii tuffatee dalagaa qajeelaan dalaguudhaaf itti cinqama jechuudha. Eh, asirratti malaayikaadha dhamoo bani aadamtu caalaa jedhan yoo nu gaafatan deebiin kenna Akka waliigalaatti saalixtoota bani aadamtu iyyuu malaayikaa caalaa anbiyaa fa'a siddiiqtotaa fi shuhadaa'atu iyyuu keessa jira. Akka waliigalaatti saalixtoota kannintu waliigala malaayikaa caala. Akkanatti ilaaluu qabna. Malaayikaan du'ani eeni du'an? Rabbiin ol aanee subxaanahu wa waytee malaayikaan ruuhii namaa fuutee geessitee wanni martuu dhumtee geessite malakul mawtiin ni gaafata namni hafe jiraa jedhaan anaaf si maleen jiru yaa rabbii kiyyaa jedhaan rabbiin olaane subhaanahu ta'ala maal jedhaan ruuxii tee uf keessaa fuudhe atillee jedhaan innis ni du'a jechuu erga kana rabbiin kenna samaawaata mirga isaatiin maree ana almalik yookaani liman ilmulku lyawma lillaahi ilwaahidi ilqahaar jedhee dhaaddata jechuudha akkasuma malaayikaan tuni warra rabbiin olaane qulqulleessee isaan uume jechuudha malaayikaan kaafamtii guyyaa qiyaama eeni kaafaman jaannata seenanii qur'aana keessatti ka dhufe malaayikaan warra jannataatti balbalaan ol seenanii jechaadha. Malaayikaan dhiiramoo dubra yookaan dubartii qabdii malaayikaan jedhanii yoo nu gaafatan hundi malaayikaatu iyyuu dhiira. Dubartiin isaan keessa hin jirtu malaayikaa rabbii. Arkaanni imaanaa ka itti aanu erga malaayikaatti amannee jennee booda kitaabatti amanuudha. kitaabatti amanuu waan hin of keessatti ammatu barnoota keenna kaa itti aanu irratti waliin barannaa agasii fagoon deeminaa darsii qo'adhaa jabaadha.